بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله و اصحابه و من ما بعد دوستایی که دیروز نبودن مقدمه کتاب هست کتابی که انتخاب شد الوجیز فی اصول فقه هست مال استاد دکتر وحبت الزهیلی هست خودش رئیس قسمت فقه اسلامی و مذاهب بوده در دانشگاه دمشق از اساتید برجسته و قوی هست و کتابش هم حقا و انصافا در این مدت کوتاهی که این کتاب نوشته مورد قبول جهان اسلام واقع شده و در بسیاری از جاهای دنیا تدریس میشه چون علمی بحث کرده کتاب فقیری نیست یعنی اللحاظ منظورم اصطلاحات اصولی رو توضیح میده در تمام ابواب بحث داره گرچه مختصر هست ما در این مقدمه تعریف خود اصول فقه خوندیم موضوعش رو خوندیم هدف از شناخت اصول فقه خوندیم مصادری که اصول فقه ازشون استمداد میکنه و رسیدیم به این قسمت که در تدوین اصول فقه اصولیون دو شیوه داشتند البته شیوهی که بعدا اومد میشه سه شیوه متکلمین احناف یا همون حنفیه و تقریبا امتزاجی از این دو شیوه الان اولین شیوه که طریقت المتکلمین هست انشاءالله اینا با چه شیوه اصول فقه خودشون رو تدوین کردن قواعدشون رو وضع کردن با هم میخونیم کتابی است نافع به اذن الله حتما شبها مرور شود طريقة المتكلمين صفحه 17 كتاب رسیدیم به شیوه كعلماء داشتند ابتداء طريقة المتكلمين یا همون جمهور اصوليون ميخون طريقة المتكلمين تمتاز هذه الطريقة بتقرير القواعد الأصولية حسب ما تدل عليه الدلائل والبراهين النصية واللغوية والكلامية والأقلية من غير الالتفات من غير الالتفات إلى الفروع الفقهية ميجي ویژگی این شیوه این طریقه یعنی طریقه در اصول فقه قرار دادن قواعد اصولی گذاشتن قواعد اصولی بر حسب ادله و براهین نسی و لغوی و کلامی و عقلی ادله و براهین نسی عقلی لغوی و کلامی من غیر التفات الى الفروع الفقهیه بدون در نظر گرفتن بدون توجه کردن به فروعات فقهی شما ببینید در طریقه حنفیه که انشالله خواهیم خواند اونجا میان نظریات امام مذهب رو نگاه میکنند بر اساس نظریه میان قواعد و وضع میکنند اینجا نه این کار نمیکنند بدون که ببینند این قاعده با اصل فروع مذهب در تضاد هست نیست قواعد و بر اساس ادله که از نسها از لغت عرب میبینن قواعد و میان بنیان گذاری میکنند پس این شیوه متکلمین هست و خصائص و هذه المدرسه اجمالا ثلاث میگه خصیصه ها و ویژگی های این مدرسه یعنی مدرسه متکلمین به شکل اجمالی سه تا هستن این سه ویژگی داره سه خصوصیت داره یک الاعتماد على الاستدلال العقلي المجرد اعتماد کردن بر استدلال عقلی مجرد یعنی بر عقل اعتماد کردند و عدم التعصب لمذهب فقهی معین دو نداشتن تعصب به هیچ مذهب فقهی مشخصی والاقتصار على الفروع الفقهیه لمجرد التوضیح والمثال ویژگی سوم این است که اینا اکتفا کرده اند بر فروعات فقهی فقط و فقط برای توضیح و مثال اگر فروعی رو به عنوان مثال در کتاب اصولشون آوردن اون داستانش چیز دیگه ولی به عنوان استدلال کردن برای درست کردن قاعده هرگز این کار رو انجام نداده فقط به عنوان مثال و به عنوان توضیح شون فروعات رو آوردن پس اینا سه ویژگی هستن که در طریقه متکلمین مشهوره جمهور فقها جمهور اصولیین از شافعیه بگیر مالکیه بگیر جزء این طریقه هستن وإمام هذه المدرسة محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله الذي وضع أصوله قبل فقهه میگه امام إن مدرسه إن طريقه محمد بن إدريس الشافعي كأصولش رو قبل فقهش بنيان گذاری وقد ابرز معالم هذه الطريقه هذه الطريقه ابو بکر الباقلانی میگه آشکار کرد بروز داد نشان راه های این طریق را این روش رو امام ابو بکر باقلانی و من اشهری و من اشهری کتب هذه الطریقه کتاب العمده میگه از مشهورترین کتاب هایی که به این شیوه نگاشته اند در اصول کتاب عمده هست للقاضی عبدالجبار المعتزلی مال قاضی عبدالجبار المعتزلی والمعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي كتاب معتمد مال اب الحسين البصري المعتزلي والبرهان لامام الحرمين عبد الملك ابن عبدالله الله و ووالده ابو محمد و کتاب برهان مال امام الحرمین جوینی ورقات هم مال ایشونه ورقات هم جز متونه این مال ایشونه ولی اون خیلی مختصر و مفیده برای حفظ کردن والمستصفى لأبي حامد الغزالی، مستصفای امام حامد غزالی در چهار جلد همین شیوه به همین شیوه نگاشته شده والمحصول لفخر الدين الرازي محصول كتار جلد هاست مال فخر الدين الرازي بهمين همین شیوه شده والإحكام في اصول الأحكام لأبي حسن الآمدي كين خدم داري محصولهم داشتي هم في القرآن داشتي موافقات امام شاتبي که البته داستانش جداست اون هم والمنهاج للبيزاوي الشافعي كتاب المنهاج البيزاوي وشرحه جمال الدين الاسنوي وغيره وشرح داده يعني كتاب رو جمال الدين الاسنوي و جزء افراد دیگر ومنهاج هذه الطريقة منهج والروش إن طريقة جهاز إيراد التعريفات المنطقية واللغوية وارد كردن تعريفات منطقي ولغوي تعريفات منطقي که در ابتدا نیاساز میان اینا رو تعریف میکنن مثل مثلا حد رسم هات ما تعریف به حد داریم تعریف به رسم داریم حد ناقص داریم حد تام داریم این تعریفات میان وارد میکنن ثم الاحکام شرعیه سپس احکام شرعی رو تعریف میکنن مثل واجب و فرض و مستحب و مندوب ثم الادله و دلالات الالفاظ سپس ادله رو بیارن قرآن سنت دلالت الفاظ رو میارن آه؟ که توهین کتاب خواهیم خان به اذن الله ثم الاجتهاد و تقلید سپس اجتهاد و تقلید یعنی بحث اجتهاد میاد و بعدش تقلید میاد این شد از طریقه متکلمی طریقة الحنفية تمتاز هذه الطريقة بتقرير القواعد الأصولية المستمدة مما قرره أئمة المذهب في فروعهم الاجتهادية الفقهية نجي امتياز إن گروه ربش روش با تقرير و تثبیت قواعد اصولی قواعدی که کمک میگیرند از آنچه که ائمه مذاهب در فروعشون آورده اند در فروع اجتهادی فقهیشون آوردند یعنی وضع قواعد با در نظر گرفتن مذهب این ساده ترین جمله که شرحش باشه وضع قواعد با در نظر گرفتن نظریات فقهی مذهب و تكون القاعده الاصولیه منسجمة مع الفرع الفقهی قاعده اصولی مطابقت داره همخانی داره با فرع فقهی فروعات فقهی دیگه نظریات و اجتهادات فقهی رو میگن بله فتاوای فقهی بغض النظر ان مجرد البرهان النظری با چشم پوشی از صرف استدلال و برهان دلیل نظری یعنی بدون در نظر گرفتن مذهب نمودند که قواعد رو نگاه بکنند بلکه با در نظر گرفتن فروعات فقهی اومدن قواعد اصول مذهبشون رو چکار کردن؟ نگاشتند و قرار دادند یعنی تنها مثل شیوه اول شیوه متکلمین اونا بدون اینکه فروعات فقهی رو نگاه میکردن می اومدن قاعده رو می نگاشتن اینا بدون در نظر گرفتن فروع فقهی تنها نمی اومدن قاعده رو وضع کنن به قبل نظر ان مجرد البرهان بدون در نظر گرفتن صرف دلیل و برهان این کار رو نکردن بلکه اومدند فروعات فقهی رو نگاه کردن بعدا با دلیل و برهان اومدن چیکار کردند؟ قواعد اصولیشون رو گذاری کردن اما این که بدون اینکه بیان نگاهی بیاندازن به فروعات فقهی این کار رو انجام ندادن ولی گروه اول نه گروه اول اومدن از صرف از طریق برهان حالا چه عقلی باشه چه لغوی باشه چه کلامی باشه با برهان اومدن ابتدا بدون این که در نظر بگیرن نظر مذهب چه هست قاعده رو بنیان گذاری کردن قاعده اصولیشون گروه اول پس, پس اینا اومدن ببینید جمله رو از اینجا میخونیم که تا اینجا کامل میشه وتكون القاعدة الأصولية منسجمة مع الفرع الفقهي بغض النظر عن مجرد البرهان النظري قاعده اصولیشون منسجم هست با فرع فقهیشون با چشم پوشیدن از مجرد دلیل نظری دلیل نظری دیگه اونی هست که تطبیق داده نمیشه با فرع فقهی با فرع فقهی لذا كثر في كتبهم ذكر الفروع والقواعد المتفقة معها به این خاطر است زیاد هست در کتابه هایشان یعنی در کتابه که به این شیوه اصول نوشتهاند ذکر فروعات و قواعدی که اتفاق داره با فروعات و قواعدی که چی داره؟ اتفاق داره با فروعات فقه و استمداد اصول الفقه من فروع الائمه و اجتهاداتهم المنقولة عنهم میگه و کمک گرفتن اصول فقه اصول فقه این شیوه البته از فروع ائمه و اجتهادات ائمه که از آنها نقل شده است پس اصول فقه در این شیوه استمدادش از چه هست؟ از فروعات ائمه و شد نه با توجه به در نظر گرفتن فروع اصولشون رو وضع کردند با توجه به در نظر گرفتن خب ما مثلا نمیتونیم بیان بگیم فرو مثلا اینه که میگه نماز مثلا واجبه خب نمیشه با این چی کار کرد اینو قاعده قرار داد ولی تمام فروعاتو که کنار هم گذاشتن که به چه شیوه امام اومده استنباط کرده اومده قاعده کلیشو گذاشته مثلا اینه که این یه قاعده کلیه مثلا اصل در اشیا بر اباحه هست یا بر حرمته خب اینو با توجه به فروعات اومدن این قاعده رو قرار دادن دیگه امام فتاواش در این رابطه داده به چه منوال بوده آیا فتاوایی که در این زمینه بوده همه رو بیایم کنار هم بگذاریم اصل بر حرمت میشه یا بر حلت ولی در اون شیوه قبلی نه در اون شیوه قبلی میان نگاه میکنن آیات و احادیث چی میگن به شکل کلی در مورد اشیاء آیا اباهش قرار میدن یا حرمت اصل پس قواعدی رو که فروعات و قاعده قرار ندادن بلکه قواعدی رو که قرار دادن با در نظر گرفتن فروعات بوده با در نظر گرفتن اجتهادات امام بوده وأدى ذلك إلى تعديل صياغة القاعدة الأصولية لتنسجم مع الفرع الفقهي إذا حدث تعارض بينهما ومنجر شده این کارشون به اصلاح قاعده أصولي تا منسجم شود با فرع فقهي زمانی تعارضي بينه فرع فقهی و قاعده اصولی رخ داده ببینید زمانی که تعارضی بین فرع فقهی بین اجتهاد امام و بین قاعده اصولی رخ داده اومده اند قاعده اصولی رو جوری تنظیم کرده اند که با فرع فقهی در تضاد در تعارض نباشه نه خب اون بحث حدیث جداست میریم جلوتر میاره مثل قوله اصلاح کردن درست کردن قاعده اصولی ساخت قاعده اصولی یعنی جوری تنظیمش میکردن و اصلاحش میکردن که منسجم باشه با فرع فقهی بله جان تعدیل یعنی اصلاح کردن بله بله خب مثل قوله مانند این قولشان المشترکو لا یعم مشترک عام نمیشه حالا مشترک چه هست؟ ببینید مشترک لفظی است که چند تا معنی داره مثل کلمه قرع هم به معنی طهره هم به معنی حیزه هم به معنی طهره هم به معنی حیزه یا مثل کلمه مولا مثل کلمه مولا اینو میگن مشترک حالا توضیحش میده فعلا قاعدهشون اینجوری تنظیم کردن که المشترک لا یعم مشترک عام نمیشه خب و انما یراد به معنا واحد من معانیه میگه منظور از آن فقط یک معنا از معانی لفظ مشترک است چون مشترک اون یک گفتیم چندین بیش از یک معنا داره خب اخذا من فرع فقهی فی الوصیه اینو از کجا گرفتند این قاعده رو این رو از این فرع فقهی در باب وصیت گرفتند المشترک لا یعام اینو از این فرع فقهی گرفتند لو اوصى لموالیه اگر شخص اومد وصیت کرد برای موالیش برای کیش مولا اون برده ای رو میگند که آزاد شده آزاد کننده رو هم به مولا اطلاق میکنن حالا دقت کنید لو اوصا لموالیه اگر شخص اومد برای موالی خودش چکار کرد وصیتی کرد و کان له موال اعلون و اسفلون و این مولاهای اعلون و اسفلون داشت مولای اسفلون اونی رو میگن که آزاد شده بله و این اسفلونه بله و اعلول اونه که آزاد میکنه و اعلول اونه که چی میکنه خب حالا میگه اگر به شکل مثلا وصیت کرد برای موالیش و تعیین نکرد این هم لفظ چیه مشترکه مولا هم لفظ چیه مشترکه میگه اذا مات الوص... اه، باطلت الوصيه اذا مات الوصي قبل البيان باطل میشه همچنین وصیتی زمانی که وصیت کننده فوت کرد قبل از این که بیاد نیتشو از این مولا بیان بکنه که کدوم یکی بوده خب این هست یک مسئله فقهی این جمله که اینجا خوندیم یک مسئله چه هست این مسئله فقهی میگه اگر شخص اومد و وصیت کرد این از الفاظ مشترکه این همچنین وصیتی باطل میشه بعدا اومدن طبق همین نظریه فقی قاعده گذاشتن که قاعدهشون با این در تضاد نباشه اون چه هست؟ المشترکو لا یعم یعنی عام نمیشه اگر عام میشد اینجا تضاد داشت با این قاعده اون موقع وصیت شامل تمام گروه ها میشد عام میشد دیگه ولی نه میگه باطل میشه میگه چی میشه پس اومدن قاعده رو بر اساس این نظریه فقهی قرار دادن که المشترک یعنی در تضاد نیست با این بطلان در تضاد نیست با این بطلان وصیت لأن لفظ المولى يطلق على المعتق والمعتق زیرا لفظ مولا اطلاق میشه بر معتق اسم فائل هست بر وزن مفعل یعنی آزاد کننده و اطلاق میشه و المعتق اسم مفعول یعنی آزاد شده پس شد از الفاظ مشترک یا نشد شد از الفاظ مشترک دیدید قاعده رو چطوری بنیان گذاشته بودن ثم وجدوا في مسائل اليمين سبس در مسائل سوگند هم همچنین چیزایی يافتن لو قال اگر بگوید والله لا اكلم مولاك بخدا با موالي تو سخن نخواهم گفت وكان للمخاطب وكان و وكان للمخاطب و اسم مفعوله مخاطب اگر میگفتی اسم فاعل بود که اینجا معنیش درست نمیومد و اون مخاطب اونی که داشت باش مخاطب کسی هست که حرف میزنه مخاطب اونی هست که باش میگه اگر اون مخاطبه موالن اعلون و اسفلون مولای اعلا و اسفل داشت اعلا معتقو میگند اسفل معتقو میگند آزاد شده بله آزاد شده فكلم واحدا منهم اومد با یکی از اینا سخن گفت حنثه سوگندش چی شده حانس شده مما يدل على استعمال لفظ المولى في معنيه معا خب حالا دقت کنید که چقدر چیز قشنگی رو اینجا توضیح میده اون قاعده اون قاعده رو که قبلا گفته بودن بر اساس همون نظریه فقهی که خوندیم بحث وصیت بود حالا اون قاعده اینجا در تضاد بود اینجا سوگند شکست با یک در حالی که با یکی از اونها حرف زده بود این نظریه فقهیشون هست میگه اگر شخص گفت این حالا اینی که داخل گیومه آورده این فروع مذهبه میگه اگر شخص اومد گفت به خدا با موالی تو سخن نخواهم گفت در حالی که اون مخاطب هم مولای اسفل داشت و هم اعلا میگه اگر با یکی از اونا سخن گفت اینجا سخن میشکنه حانس میشه در حالی که اونجا در اون وصیت اگر به یکی از اونا داده بود باطل میشد حالا اومدن قاعده رو تعدیل کردند اینجا حالا ببینید جلوتر چی پیش میاد مما یدل على استعمال لفظ المولا فی معنیه معا دلالت بر این میکنه که لفظ مولا بر هر دو معنیش استعمال شده اومد اگر با یکی از اینا سخن گفت چی میشه؟ حانس میشه حالا دقت کنید فساق به بما یلائم ذلك اومدن قاعده رو جوری درست کردن که با این هم ملائمت داشته باشه سازش داشته باشه تضاد نداشته باشه و قالو اینجوری قاعده رو تعدیل کردند المشترک لا یعم الا اذا کان بعد نفی فیعم ببینید میگه مشترک عام نمیشه مگر زمانی که بعد از نفی بیاد که در این حالت هر دو معنا را شامل میشه های مشترک و شامل میشه اونجا گفته بود تمام ها را شامل با چرا؟ چون اگر این تعدیلش نمیکردند با این نظریه فقهی چه داشت؟ تعارض داشت با این نظری پس موقعی که میگه میان قواعد اصولی رو بر اساس بر اساس نظریات فروعات فقهی وضع میکنن اینه نه اینکه خود قواعد فقهی رو خود فروعات فقهی رو قاعده قرار بدن یعنی با در نظر گرفتن فروعات فقهی قاعده اصولی رو چکار میکنن؟ وضع میکنن اینجا نفیه والله لا اکلم مولاک خب بریم جلوتر والمسألة الثانية فی حال نفی این مسئله دوم عام نشد ولی تون این نفیه چه شد؟ مشترک آم شد مشترک چه شد؟ عام شد و خصائص و خصائص هذه الطریقه ثلاث قبول کنید این کتاب با این حجم کوچکش من اینو در دوران طلبگی خوندیم که هیچ بعدا همیشه مرورش کردم واقعا مطالب ریزی رو میاره کار رو مثالش ندارم ولی اگر طلبی میخواد اصولی باشه با این کتاب آشنایی نداشته باشه تو های قدیمی به این شکل امروزی نظم ندارند شما این نظمی رو که در های قدیمی طلبه ها سخت کش بودن که اومده با این تسهیلات با این نظمی کتاب بنویسی خب بریم تلوتر ها بله بله بله انسان خیلی باسوادی معتدل معتدل به تمام معنا این تعصبی نبوده و خصائص هذه الطریقه ثلاث خصائص و ویژگی های این روش سه تا هستند و هی ان منهجها عملی قائم على ربط الاصول بالفروع میگه منهجش عملی هست قائم هست با رب دادن اصول با فروع یعنی تطبیقی یعنی تطبیقش دادن عملی, عملی شده روی چی روی فروعات و انها مزجت بین الاصول والفقه باسلوب مفید مخلوط کرده است مکس کرده است بین اصول و فقه با شیوه مفید و انها خدمت الفقه بنحو جلی في التعليف في باب الخلاف وتخريج الفروعی على الأصول وكتابة قواعد الفقه الكلية و خدمت گرفته است فقه را به شکلی آشکار در تعلیف در باب اختلاف و خارج کردن فروعات بر اصول و نوشتن قواعد کلی فقه پس در این شیبه ربط تنگ تنگنایی وجود دارد بین أصول وفروع ومن أهم كتب هذه الطريقة التي يعد رائدها أبو منصور الماتريدي میگه از مهمترین هاي این شیوه که قائد و إن این ابو منصور ماتوریدی است اصول الجساس للرازی کتاب اصول جساس رازی و تقویم الادله وتأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي إن كتاب وتمهيد الفصول في الأصول للسرخسي كتاب ديگر وأصول فخر الإسلام البزدوي وكتاب المنار للحافظ النسفي وله شروح احسنها مشکات الانوار این کتاب منار شرحای زیادی داره ولی میگه بهترینشون مشکات الانوار هست وحاشية نسمات الأسحار لابن, لابن عابدي إنها كتاب بودند که در این طریقه نوشته هذه الطريقة تعريف علم الاصول منهج این شیوه در کتاب نوشتنشون ابتدا میاند اصول فقه و تعریف علم اصولو ثم بیان الادله الشرعيه المتفقه عليها والمختلف فيها سپس میاند فقهی فقهيرو ثم بيان أدلة الشرعية سپس میان أدلة شرعی رو بیان میکنند اونایی که اون ادله که برشون اتفاق وجود داره و المختلف فيها و اون ادله که برشون چی وجود داره اختلاف مثلا در قرآن و سنت که هیچ اختلافی وجود شما در اجماع میبینید که اختلاف خیلی کمه ولی در قیاس میبینید مثلا بیشتر میشه ولی در این چهارتا در کل اختلاف در نزد اهل سنت کمه مثلا شما در قیاس میبینید که فقط ابن حزم اختلاف داره که قیاس و قبول نداره و در این رابطه کتابی به نام ابطال القیاس نوشته خب و بعد از اون ادله دیگه دیگه مختلفه شما میبینی یکی استحسان قبول داره دیگری قبول نداره یکی استصحاب قبول داره یکی نداره یکی اونو به عنوان یک جله مستقل مطرحش میکنه یکی نه یکی نمیدونه صد ذریعه رو قبول داره یکی نه بقیه دیگه مختلفی ها هستن خب خلاصه بریم جلوتر ثم احوال المجتهدین سپس ثم احوال المجتهدین اینو اگر عطف بگیریم به بیان سپس احوال مجتهدین ثم التعارض والترجیح سپس بحث تعارض و ترجیح میاد و اخیرا مباحث الحكم الشرعي و در آخر مباحث حکم شرعی رو میارند این طریقه شما مثلا اصول شاشی رو که باز کنید یا مثلا مبادع الاصول که مثلا ابتدایی ترین اصولیه که احناف میخونن مال یکی از نویسندگان معاصر هندی هست اینجوری بحث میکنه طریقت المتأخرین بالجمع بین طریقته رویش دیگر وجود داره به نام رویش متأخرین این اومده بین دو شیوه قبلی جمع کرده ظهر فی القرن السابع الهجری مدرسة جديدة فی التعليف فی اصول الفقه ظاهر شد در قرن هفتم هجری مدرسه جدید در تعلیف در باب اصول فقه جمعت بین طریقته المتکلمین والحنفیه این شیوه جدید جمع کرد بین دو روش حنفیه و متکلمین عنا یا عنا هست أه؟ نه معنی که احتمام ورزگیم بل خب مزید یا مجرد بحث سرشین فقط خب عنا أصحابها بتحقيق القواعد الأصولية وإثباتها بالأدلة ثم تطبيقها على الفروع الفقهية منهم بعض الحنفية وبعض الشافعية وسميت بطريقة المتأخرين بجاء اهتمام وارزيدان اصحاب إنشي بجديد با تحقیق کردن قواعد اصولی و اثباتشون با ادله سپس تطبیقشون بر فروع فقهی پس این جمعی هست بین دو شیوه یعنی قواعد با ادله نوشتند ولی با تطبیق دادن بر فروع و سمیت و نامگذاری شد چه چیزی؟ بله این عنا هست و نامگذاری شد این شیوه به شیوه جان این بر هر دو شکل وارد شده در کتب هم انیه هم انا نه اخی اینجا نمیشه مجهولش کرد چون فائل داره اصحابو فائلشه نه انا فعل ماضیه انیا انیا اصحابها خب گاهی موقع میشه که شما میبینید اشتباهات چاپی هم در نوشتار میاد اگر این اونیه باشه که قطعا چی میشه یا میگیره زیرش دو نقطه میگیره ولی اگر انیه بگیم چون انیه معنیش با انا فرق میکنه آخر انیه معنیش با انا فرق میکنه این انا هست که بعدش حرف جر رو جلوتر آورده حرف جر رو جلوتر آورده خب انا اگر بگیم انا یعنی تعنیه دیگه معنیش باز هم با اینجای کار ما تغییر میکنه پس چون حرف جر آورده همون انا هست احتمام ورزیدن انایت ورزیدن خب و من اهم کتب هذه الطریقه کتابو بدیع, بدیع, نظام الجامع بین کتاب البزدوی والاحکام میگه از مهمترین هایی که در این شیوه یعنی شیوه متأخرین نوشته شده کتاب بدیع النظام هست مال مزفر احمد ابن علی ساعاتی حنفی این کتاب هم البته جمع کرده بین دو کتاب بزدوی و الاحکام الاحکام به طریقه شافعیه نوشته شده بود چی متکلمین و مال بزدوی که هم به شیوه حنفیه این کتاب اومده بین هر دوتا تا چکار کرده؟ جمع کرده جمع فيه بين كتاب البزدوي الحنفي والآمدي الشافعي جمع کرده بين دو كتاب بزدوي حنفي وآمدي شافعي شافعی چون بزدوی حنفیه و الإحكام هم الاحکام الأحكام اصول الاحکام منظورشه الاحکام اصول ال... که خدمون خودمون اینجا وكتاب كتاب و کتاب کتاب دیگه که در این شیوه نوشته است تنقیح الاصول هست اگر کتاب مضاف کنیم همینجوری خوانده میشه و کتاب تنقیح الاصول آه و شرحه كتاب التوزيح شرح تنقيه الأصول باسم التوزيح لصدر الشريعة عبيد الله ابن مسعود البخاري الحنفي مال این است جمع فیه بین ثلاثه کتب این بین سه کتاب رو اومده جمع کرده اصول بزدوی حنفی محصول رازی شافعی و منتهى السؤال والامل او مختصر ابن الحاجب المالكي بين این سه کتاب اومده چیکار کرده جمع کرده وقد شرحه بكتاب و خودش اومده شرحش داده به نام سعد الدين. بله سعد الدين تفتازانی اومده در کتاب التلویح شرحش داده و من هذه الكتب جمع الجوامع لتاج الدين سبکی یا سبکی شافعی این هم یکی از بزرگان شافعی هست شرحه الجلال المحلی این کتاب جمع الجوامع مال تاج الدین سبکی هم به همین شیوه متأخرین هست جلال محلی اومده اینو چکار کرده این جلال محلی این یه شرحی دیگه بر چه داره بر ورقات داره بر ورقات امام جوینی داره شرح خیلی قشنگه مفصل نیست بیشتر الفاظ شو این چیزاشو حل میکنه ورقات متن خود امام جوینی نوشته ولی شخصی به نام امریتی اومده اینو نظم داره آورده شرحی که محلی نوشته رو نظمش نیست روی متنشه چون این ورقات بعضی اومدن متنشو شرح دادن بعضی اومدن شرحشو مثلا شیخ حسینین اومده نظمشو شرح داده ولی فوزان اومده متنشو شرح داده بیش از 20 تا شرح من دیدم مالی خوزر رو شرح داره عددو رو شرح داره از این معاصرین ها مثلا یکی از مغاربه اومده اینو خودش به نظم در اومده زاد العقول بازم شرح نظم ورقات ولی نه نظمی که امریتی برش نوشته یه نظم دیگه ایه بریم جلوتر اینا بیکار نبودند شب و روز نوشتند تا ما بیچارا بیایم اینجا چیکار کنیم به حفظی ما <laughs> وكتب الشيخ حسن العطار جان بله كتبه هست من گفتم كتب بله كتب اشتباه در میاد اینجا چون اگر بگیم کتب یعنی کتابه های فلانی چون کتاب دیگه اسمه اون موقع مضاف میشه و کتب الشیخ حسن الاطار علیه حاشیتا تسمى حاشية الاطار على جمع الجوامع میگه کتابی نوشته است شیخ حسن عطار نوشته است شیخ حسن عطار بر همین کتاب ای که اون حاشیه اسمش حاشیه العطار هست بر جمع الجوامع ومنها كتاب التحرير لابن همام الحنفي وله شروحة كثيرة منها شرح ابن امیر, امیر حاج میگه از به همه شیوه متأخرین کتاب تحریر ابن همام حنفی است شروح زیادی داره از جمله شرح شرح ابن امیر حاج هست که اسمش هست یسما التقریر و التحبیر نائب فائلو مستتر میکنیم داخل یسما خب ومن أدق الكتب مسلم الثبوت لمحب الله ابن عبد الشكور هندي مسلم الثبوت هم یکی از اصول هایی است که <coughs> بله به شیوه متأخرین هست و شهرت هم دارد وله شرح یه شرحی داره این مسلم الثبوت فواتح الرحموت به شرح مسلم الثبوت به این نام علی محمد ابن نظام الدین انصاری است خلاصه ثم ظهرت مصنفات كثيرة حدیثة مثل سپس کتابهای یا مصنفات زیاد جدیدی ظاهر شد مانند اصول الفقه للشیخ محمد الخضری اصول فقه شیخ محمد خضری کتابی الان فکر کنم اینجا کتابخونه خودمون باید داشته باشه اونجا که ما داشتیم و کتاب تسهیل الوصول الى علم الاصول عبد الرحمن المحلاوي، این کتاب و کتاب علم اصول الفقه عبد الوهاب خلاف این کتابو در دانشگاه قطر میخونند خیلی شهرت داره خیلی جا جز مناهجه این کتاب خلاف البته حجمش به اندازه همین کتاب تقریبا تقریبا به اند... چون این ریز نوشته یعنی یعنی آره این کتاب ریز نوشته اون بزرگتر نوشته و اصول الفقه مصری هست خلاف و اصول الفقه لشیخ محمد ابو زهره اصول فقه شیخ محمد ابو زهره باز هم در همین سطحن اینا همشون اللحاظ حجمی ذری با هم دیگه متفاوت دارند و اصول الفقه الاسلامی لشیخ زکی الدین شعبان اصول فقه مال این نویسنده اینا اینا اینا دیگه جز معاصرین حساب میشن اینا دیگه جزء معاصرین حساب میشن و اصول الفقه الاسلامی فی مجلدین لدکتر وحبت الزهیلی اصول فقهی داریم مال همین نویسنده در دو جلد خودش آورده بله بله خود همین نویسنده مال خود همین نویسنده است ولی اون دو جلدیه دیگه نمیدونم که این مقدمه رو خودش نوشته ولی کتاب که خودش نوشته حالا شاید مثلا میان خود ناشرا اونجا که می نویسن تایپشون میکنن این دکتر مکترا رو اضافه میکنن ولی این کتاب الوجیز فی اصول الفقه که مال وحبت الزهیلی هست یک کتاب دیگه داره اصول الفقه الاسلامی فی مجلدین مال همین دکتره ونما داري وجميع هذه الكتب سهلة ميسرة تجمع بين طريقتي الشافعية والحنفية تمام این کتابا ساده و آسانند و جمع کردن بین دو روش شافعیه و المفضلة علميا و عملیا و روش برگزیده هم همین هست هم علما و هم عملا خطة البحث نقشه و نقشه بحث به چه شکل است برنامه بحث ان موضوعات الاصول كثيرة و متشعبة میگه موضوعات اصول زیادن و شعبه شعبه شاخه شاخه و كانت كتب العلماء میدانا للجدل والمناظره و کتب علما هم در این مورد میدانی برای جدل و مناظره اند و فيها استدرادات لمسائل كثيرة ليست من علم الاصول و یک سری استدراداتی برای مسائل اومده که جز علم اصول نیستن استدراد چیه یعنی این که از سخنی سخنی دیگه بیاد از سخنی نه استدراد این معنیش یاد بگیر این خیلی تو کتاب میاد استدراد یعنی از سخنی سخنی دیگه چه شاید بله بله اینو میگن استدراد استدراداتی برای مسائلی اومده به خاطر مسئله مسئله دیگه مطرح شده که از علم اصول فقه نیستند تو اون کتابا میگه اومده و انما هی من علم اللغتی او علم الكلام یا از علم لغتند یا از علم کلامند مثل هذه مثل هل اصل اللغات توقیفیه ام وضعیه مانند این مسئله که آیا اصل لغات زبانها توقیفی هست یا وضعیه و کون الاباحه تکلیفا ام لا اباحه تکلیفه یا نه مباح مباح یک اختیاره آیا تکلیف یا نه این سری بحثا رو میگه کردن طولانی و کل نبی متعبدا به شرع سماوین قبل بعثته هملا، پیامبر خدا متعبد به شریعتی بوده قبل از اینکه پیغمبر بشه یا نه و نحو ذلك و همچنین بحث های و خطتی بله چون یک تا تا داره اگر دو تا داشت اون موقع میشد خود تا تی یک تا تا داره. و خطتی بحث الموضوعات الأصولية البحث في فصول أربعة على النحو التالي میگه شیوه من یا برنامه من در نوشتن موضوعات اصول فقهی محض هست البحث یعنی محض در چهار فصل به شکل زیر الفصل الاول داره شیوه شد در نوشتن این کتاب میگه که من به چه شکل این کتابو نوشتم با چه برنامه ای با چه خطه ای برنامه ای یک فصل اول در مورد ادله شرعی فصل دوم در مورد احکامات شرعی فصل سوم در مورد قواعد اصول لغوی قواعد لغوی اصولی و فصل چهارم هم در قواعد اصولی تشریح پس این کتاب خطه خودش رو برنامه ریزی خودش رو از اینجا ابتدا چکار کرد؟ گفت که به چه شکل هست پس خطه بحث یا اون برنامه بحث نقشه بحثش رو مطرح کرد تا اینجا یک چند دقیقه ای الله استراحت داشته باشید که بعد از مقدم فصل اول خواهیم خواند